yau muna yinin litinin daren talata sha tara ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya kamar yadda aka saba a lokacin irin wannan muna haduwa a wannan masallaci mai albarka <clears throat> masallacin ahalus sunna jama'a da ke garin tsagero a cikin karamar hukumar rimi a jihar katsina inda muke karanta littafin muwadda ta na maliku ibn alasin rahimahullahu ta'ala don ƙoƙarin raya wannan masallaci da ibada da kuma ƙoƙarin tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci idan ba manta ba makon da ya gabata mun je ƙarshen kitabu salatul khawf a ƙarshen hadisi na Ɗari da da arba'in hudu. da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kitab na goma sha biyu a cikin wannan littafi shi ne kitabu salatin kusuf wannan littafin shi kuma zai yi magana a kan salatin kusufi sallar bisashewar hasken rana ko na wata al-kusuf ana rubuta shi da kafin wani lokaci kuma da kha'un kuma duka malamai suka ce ma'anarsu guda ɗaya ana amfani da alkusufi da kafin ɗin akan ko dai bisa shewar hasken rana ko na wata ko kuma ɗaukewar hasken gaba ɗaya haka ma alkusuf bilha shi ma ana amfani da shi akan disashewa ko ɗaukewar hasken rana ko na wata da rana da wata halittu ne na ubangiji ta'ala kuma a bisa tsarin da allah ta'ala ya halice su suna da haske rana tana da haske wata ma yana da haske to amma cikin iko na allah akan samu wani yanayi wanda hasken ranan nan zai tafi gaba ɗaya ya ɗauki wani lokaci kuma hasken sai ya disa shi bai ɗauke gaba ɗaya ba amma ya disa shi to kuma hakan ma tana faruwa ga wata wani lokaci hasken ya ɗauke gaba ɗaya wani lokaci kuma hasken ya disa shi to da ɗaukewar hasken gaba ɗaya da disashewar hasken duka ana ce mashi kusufi na rana ko na wata shi kusufin rana a ƙasar hausa ana ce mashi dare biyu abinda ya sa bahaushe yake ce mai dare biyu domin rana ce daren jiya ya wuce yau gari ya waye ana cikin haske daren gobe bai zo ba to kuma sai a ga wani dare ya zo saboda hasken rana ya riga ya disa shi haka sai bahaushe yake cewa dare biyu shi kuma kusufin wata a ƙasar hausa ana ce mashi rana ta kama wata ko kuma waɗansu ce wata ya baya lafiya yana zazzabi wannan shi ne sunayen da ake kiransu da su a ƙasar hausa amma a shari'a kusufin rana ake cewa da kuma kusufin wata ma'ana tafiyar hasken rana ko disashewar haskenta ko tafiyar hasken wata ko disashewarsa waɗannan abubuwa da suke faruwa ga rana da kuma wata suna da sabubba guda biyu wanda suke haifar da su akwai sababi alkauni akwai kuma sababi ashari akwai sababi na shari'a akwai kuma sababi na tsarin halittar da Allah ta'ala ya marana da wata shi ne alkawuni masu ilimin falaki suna bayanin abin da yake faruwa a samu na rana ko na wata har ma saboda ci gaban ilimi na kimiyyar falaki ya kai ga yanzu ana iya hasashen lokacin da wannan abin zai faru a faɗi rana a faɗi lokaci kuma cikin iko na Allah da yalwatawar da Allah ya yi a ilimi har ya kai ga ana iya fahimtar ƙasa gaza za a gani wuri kaza ba za a gani ba kuma idan lokacin ya zo cikin ikon Allah sai ya ga abin ya faru to kaga wannan dalilai kenan na tsarin halitta Allah ta'ala ya tsara yadda waɗannan halittu za su suke gudanar da rayuwarsu ko suke gudanar da ayyukan da Allah ta'ala ya ɗora musu don sun shiga wani yanayi to sai a ga an samu kusufi na rana ko na wata to wannan shi ne sababi alkauni sai sababi na shari'a a shari'ance kuma idan an ga an samu kusufi na rana ko na wata to gargadi ne ubangiji ta alake wa su zunubai sun yawa zunuban mutane sun yawa da haka sai Allah yake musu gargadi da wannan alamomi guda biyu da yake nuna masu cewa su shiga taitayinsu su tuba su koma ga Allah su bar aikata laifuffukan da suke aikatawa to wannan su ne abubuwa guda biyu wanda suke haifar da faruwar kusufi na rana ko kuma kusufi na wata addinin musulunci addini ne mai faɗi addini ne wanda kowace gaba ta rayuwar mutane to akwai abin da shari'a ta shar'anta musu yanzu idan an samu wannan yanayi na kusufin rana ko na wata daga cikin abubuwan da shari'a ta shari'anta akwai yin sallah ta musamman don wannan abin da ya faru to wannan littafi wanda imam malik ya buɗa zai yi magana akan yadda ake yin ita wannan sallar ko wannan sallah ɗin ta idan an samu kusufin rana ko na wata da aka shi musulmi addininsa ya karantar da shi cewa wannan abubuwa da suke faruwa na kusufu rana ko na wata ba abin murna ba ne ba ba abin jin daɗi ba ne ba ba abin aikar holiya ba ne ba in sun faru saɓanin yadda turawan yamma da kafiran yamma suke su sun ɗauka wani abu ne wanda yake abin jin daɗi in ya faru har ma in an ce zai faru sukan bar garuruwansu su je wuraren da aka ce wannan abin zai faru suna kallo suna ihu suna murna suna shewa a tsarin musulunci komawa ake ga Allah ta'ala daga cikin komawar zuwa ga Allah ta'ala akwai yin wannan sallah ta musamman wannan sallah ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ta malamai sun yi littattafai a kanta sun fitar da hukunce-hukunce to wannan kitab na sha biyu a cikin littafin muwadda zai ambata mana waɗansu daga cikin hukunce-hukunce wanda suka shafi wannan sallah sai Malam ya ce babu la'amal fi salatin kusufi babi na farko zai karantar da mu yadda ake yin sallar kusufi ta rana ko ta wata ko kuma ta rana ɗin kamar yadda za mu gani nan gaba yaya ake yin ita wannan sallah ɗin قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن قروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأقال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس fa khataban nasa fahamidallaha wa asna alaihi sun maƙala inna ash-shamsa walƙamara qamara ayatani min ayati llahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika fad'u allaha wa kabbiru wa tasaddaqu Sun maƙala. ya ummata muhammadin wallahi ma min ahadin aghyara min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu ya ummata muhammadin wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahibtum qalilan wa la imamu na maliku ya karbo wannan hadisi a wurin malamin sa hisham dan an abihi shi kuma ya karɓo daga wurin babansa shine urwa ɗan zubairu an aisha shi kuma urwa ɗan zubairu ya karɓo a wurin aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matar manzan Allah annaha qalat aisha tace khasafati shamsu fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wasalla Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama bin nasi, sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yi wa mutane sallah. Da rana teku sufi, Aisha ce sai manzan Allah ya jagoranci mutane musu sallah. Wannan sallah a masallaci aka yi ta. ba a kiran sallah ba ba a yi ikama ba da haka malamai suka ce sallar kusufi ba a yi mata kiran sallah sannan ba a yi mata ikama waɗansu daga cikin malamai suna ganin za a yi mata kiran salla da assalatu jami'a za a ce assalatu jami'a haka kawai misali idan abin ya faru maimakon a kiran sallah sai a ɗauki makarfin sai a ce assalatu jami'a assalatu jami'a assalatu jami'a shikenan to su ko mutane in suka ji wannan to alamar ana neman su a masallaci kenan to sai mutane su taho masallaci liman zai shiga gaba a yi sahu bayansa ba za a yi kiran sallah ba za a yi kama ba sai akan bar sallah shi ne anan aisha ta ce sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yi wa mutane sallah faƙama fa'aƙalar kiyama manzan Allah ya yi tsaye a raka'a ta farko fa'aƙalar kiyama ya tsawaita wannan tsayuwa bayan ya karanta fatiha sai ya karanta shura mai tsawo a nan gaba za mu ji wani daga cikin sahabbai ya ce surar da manzan Allah ya karanta kwatankwacin suratul baƙara ne wannan ya sanya wasu malamai suka tafi a kan cewa raka ta farko za a karanta suratul baƙara tun daga farko har ta. to bayan ya yi wannan dogon tsayuwa sun maraka sai ya kabbara sai ya tafi Fa fa'a tsalar ruku'a wannan rukuwan shi ma yi shi da tsawo sun makama sai ya dago daga ruku ya ce sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu da ya dago daga ruku kunga idan noman sallah ce mai za a za a tafi sujada tunan sun makama sai kuma ya sake wata tsayuwar fa a ƙalar kiyama ya tsawaita wannan tsayuwa amma wa huwa dunal qiyamil awwal sai dai bata kai waccan tsayuwa ta raka'a ta farko ba summa raka'a sai yayi ruku'u wa huwa dunal ruku'il awwal amma bai kai ruku'un farko ba summa rafa sai ya dago daga kansa fasajada sai ya tafi ya sujjada mun gane da aka yi wannan raka'a raka'a ɗaya ce aka yi amma tana da ruku'u biyu ruku'u biyu da ya kabbara sallah ya tsaye ya karatu ya dade a tsaye sai ya ruku'u ya dade a ruku'u da ya dago daga ruku'u mai, maimakon ya ce sujjada sai kuma ya sake wata tsayuwa ita ma yi ta mai tsawo amma ba ta kai ta farko ba sai kuma ya sake ruku'u. kaga ruku'u biyu kenan a raka ɗaya to sannan sai ya ce sujjada ya dago daga sujada ya sake yi to an gama raka'a ɗaya kenan sai ce summa fa'ala fi raka'ati al-akhirati misl zalika to da kaji an yi wannan raka'a ta farko din sai kuma manzon Allah yayi irin wannan tsarin a raka'a sa ta biyu summa sarafa zuwa can sai manzon Allah ya sallama ya ƙara sallah wa qad tajallati shamsu lokacin da ya sallama rana ta buɗe rana ta riga ta buɗe mana ta fita daga cikin wannan yanayi na kusufi fa haɗaban nasa sai manzan Allah ya tashi yau mutane hudu ba fahamidallaha ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabi Allah sun makala sai manzan Allah ya ce inna shamsa wal kamara ayatani min ayatin lahi manzo ya ce rana da wata ayata ne ayoyi ne na Allah guda biyu ayoyi ne wanda suke nuni zuwa ga samuwar Allah ayoyi ne wanda suke nuni zuwa ga cancantar Allah na abota mai shi kadai shine ma'anar ayata ne la yaksifani li mauti ahadi manzala ya ce ba sa yin kusufi don mutuwar wani wala li hayatihi ko don rayuwar wani ba sa yin kusufi don wani ya mutu ba sa yin kusufi don an haifi wani me ya sa manzan Allah ke faɗar wannan manzala yana faɗar wannan ne domin an ce ranar da wannan abu ya faru ranar ɗansa ibrahim ya rasu ibrahim al-mu'azzam dan dan manzan Allah wanda ya haifa da Mariya kibtiya ibrahim dan manzan Allah ne shi kadai ne wanda ba khadija ta haifa ba a cikin yayan manzan Allah ita mariya din nan ba matan manzan Allah bace ba ku yangarsa ce sadaka to kuma sai Allah ya bata ciki sai ta haifi da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sa ma yaron nan ibrahim wannan yaron ya rasu yana yana karami wasu malamai sun ce wata 18 sai Allah ya dauki rayuwarsa to ranar da yaron nan ya rasu kawai sai aka tashi kuma rana ta yi kusufi sai mutane suka dinga cewa rana ta yi kusufi saboda dan manzan Allah ya rasu wanda wannan tunani ne irin na jahiliya a jahiliya kafin zuwan musulunci su shine in rana ta yi kusufi to wani babban mutum ya mutu ko kuma an haifi wani jariri wanda nan gaba zai zama babban mutum shine ne ɗinsu sai manza Allah ya rosa wannan tunani ya rosa wannan aƙidar, manza Allah ce da rana da wata bayi ne na ayoyi ne na ubangiji guda biyu ba sa yin kusufi don wani ya mutu ko don za a haifi wani ko an haifi wannan sai ce fa'i za ra'aitun zalika idan kuka ga wani abu daga cikin kusufin rana ko na wata fad'ullaha ku yi addu'a ku roƙi Allah wa kabbiru ku yi kabbara wata sadda ku yi sadaka sun makala sai manza Allah ya ce ya ummata Muhammad ya ku al'umman muhammad wallahi ma min ahadin agiyar min Allahi an yazniya abdahu au amatu manzo Allah ce na rantse muku da Allah babu wani wanda ya kai ubangiji kishin bawansa bawa sai shi yi zina ko bai wasa ta zina Allah yana kishi akan wani. abin sun kishi ko to Allah yana kishi bawan sai ya yi zina ko bai wasa zai ta aikata zina Allah ba ya san haka Allah yana kishin bawansa a kan ya ummata muhammadin manzo Allah ya ce ya ku al'ummar muhammad wallahi na rantse muku da Allah law ta'lamuna ma a'lamu da ku ne kuka san abin da ni na sani in ji manzan Allah la dahibtum qalilan da ku dariya kadan wala bakaitum kaseeran da ku yi kuka da yawa in ji manzan Allah saboda manzan Allah ya san abubuwa da yawa wanda ba sani manzo Allah ce da ku ne kuka san abin da na sani da dare ku ta zama kadan a duniya da ku kanku yayi yawa kuka za a yi ta yi to amma ba a sani ba ba a sani ba sai muka yi akasin abin da manzo Allah yake fara sai dariyarmu ta zama da yawa kukanmu ya zama kaɗan. Kullum cikin dariya muke da shewa ka ji mutum lafiyayye Allah ya ba shi lafiya ya ci ya ƙoshi ne hukunye ma Allah godiya sai ka je yana ɓalla yana shewa yana murna yana jin daɗi ana ƙwallo sun ci ƙwallo tukaga mu ta yi yawa kukanmu ya zama kaɗan yaushe muke kuka ba ma kuka a kan zunubanmu ba ma kuka a kan yadda al'umma ta lalace ta zaɓi rayuwar duniya ta wofintar da rayuwar gobe tsiyama ba ma kuka a kan yadda zunubai da saɓon Allah ya yawaita a bayan ƙasa shirka kashe-kashe tsafi kan gare ma iyaye da sauran manyan laifuka suka mamaye wannan al'umma ba ma kuka akan wani idan ka muna kuka to duniyan ma aka taba Allah ya ba mu ikon gyara wannan hadisin a cikinsa mun ji yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da rana ce ku sufi ya tafi ya sallah ya yi sallar nan tare da mutane wannan sai yana mana sallar ku sufi a jam'i ake yinta malamai sun haɗu akan cewa sallar ku sufi ta rana jam'i ake yinta ba a yi ta ɗaiɗaikun mutane tun malamai sun haɗa akan wannan amma sun yi saɓani akan kusufi na wata jam'i za a yi koko kowa zai tashi shi kaɗai ne mazhabin malikiya su suna ganin cewa sallar kusufi na wata ba a zuwa masallaci a yi jam'i sai dai kowa ya tsaya ya tashi a gida sannan idan zai yi ta a gida zai yi ta raka'a biyu ruku'u ɗaiɗai sujada biyu kamar yadda aka saba yin sallah ba zai ɗauki wannan kaifiya mai ruku'u biye ba haka mazhaban malikiya ta tafi a amma idan ta rana ce to sun fahimci suna da fahimtar cewa ya eh, a haɗu a masallaci a sanya liman sannan za a yi ruku'u biyu kamar yadda muka ce matsayinta sunna ce sunna ce mai risala yana cewa sunna ce mu'akkada sunna ce mai ƙarfi da haka ana san duk musulmi da musulma idan an sami irin wannan yanayin su taho masallaci don a zo a yi wannan sallah ta da su sannan a wannan hadisin mun ji kai fiyar yadda manzon Allah ya sallar nan ya yi sallan nan da rakawoyi guda biyu amma kowace raka tana da ruku'u hudu tana da ruku'u biyu afwan sujjada biyu ruku'u biyu idan aka yi kabbara harama za a karanta fatiha za a karanta sura ana son sura ta zama mai tsawo to siya sun koya a yi ruku'u ruku'un ana so ya tsawo to yanzu idan an dago maimakon a ce sujjada kuma sai a sake yin wani karatun to wurin sake wani karatun nan malamai sun yi sabani har a cikin malikiya karatun nan yanzu liman zai sake fatiha ne sannan ya kawo sura ko ko sura kawai zai karanta kun fahimci sabanin wasu malamai suka ce idan ya taso a ratasowa ta biyu din nan zai sake maimaita fatiha sannan sai ya kawo sura sannan sai ya ruku na biyu a malikiya abdulhamid dan qasim yana da irin wannan fahimta waɗansu malaman kuma suna ganin ba zai sake yin fatiha ba sai dai ya ɗora sura kawai saboda ai ya riga ya karanta fatiha sunun a cikin malaman malikiya yana da yana da wannan fahimta to duk yadda liman ya yayi amma abinda malamai suka firin shi ne za a sake maimaita fatiha haɗin da waɗansu da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa za a sake karanta fatiha sannan sai a kawo shura. sannan karatun nan ana yin karatu mai tsawo ana yin karatu mai tsawo malamai sun yi sabani shin a asirce za a yi karatu ko a bayyane za a wannan hadisin da muka karanta bai mana bayanin a asirce aka yi ko a bayyane ba wannan ya malamai suke sabani a masabin malikiya sun tafi akan cewa ana yin karatu a asirce ne akwai malaman da suke ganin ana iya yin ta a bayyane wasu malamai kuma suka ce an ba liman zaɓi in ya ga dama ya asirce in ya ga dama ya a bayyane sannan mun ji an yi karatu mai tsawo an yi ruku mai tsawo sujjada ita ma za a tsawai ta ta koko ita za a yi noman sujjada nan ma malamai sun yi sabani akwai malaman da suna ganin ita ma sujjada za a yi ta da tsawo wasu kuma suna ganin ita babu nassin da yana a tsawai ta da haka za a yi ta yadda aka saba yi kamar yadda ake salloli to idan aka yi haka raka'a ta farko aka yi raka'a ta biyu to sai liman ya sallama sai mutane ya sallama an gama idan an ƙari sallar malamai sun yi saɓani ana yin hudu ba ko ba a hudu ba zahirin wannan hadisi aisha ta ce ban nas sai yi wa mutane hudu ba fahimidallaha wa asna alaihi amma a mazhabin malikiya suna ganin liman ba zai yi hudu ba ba sai dai ya tashi ya nasiha ko ya wa'azi amma ba zai hudu ba mai tsarin hudu ba ba a yi ta farko a yi ta biyu mun fahimta sai dai zai tashi ya ɗanyi nasiha ya jawo hankalin mutane ya ci kunga ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa a cikin wannan hadisin manzo Allah ya ce fa idza ra'aytum zalika fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu ku yi addu'a ku yi kabarbari ku yi sadaka wannan ya idan an samu ku sufi na rana ko na wata to ana son mutane su yi ta addu'o'i sannan su yawaita kabarbari sannan kuma su yi sadaka a yi sadaka na'am ƙala wa haddasa ni an malikin an zaid ibn aslam ana fa ibn yasari ana abdullahi ibn abbas annahu qala khasafati shamsu fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wan nasu ma'ahu fa qama qiyaman dawilan nahwan min surati al-baqara summa qala summa raka'a ruku'an dawilan summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fa qama qiyaman dawilan wa huwa duna al-qiyam al-awwal ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس faƙala inna shamsa wal qamara ayatani min ayatin lahi la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika fadhkurullaha qalu ya rasulallahi ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika hadha summa arayna summa ra'aynaka taka'akata فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها أنقودا ولو أخذته لا أكلت منه ما بقيت, ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قبل ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال لكفرهن قيل أيكفرن بالله قال ويكفرن الأشيرة ويكفرن الإهسانة لو أحسنت إلى إهداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط إمامنا مالك ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa zaid ibn aslam shi kuma ya karɓo daga hatsa'u ibn yasari dawo ibn yasarin ya karbo a wurin malamin sa abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda annahu qala abdullahi dan abbas ya yace khasafati shamsu rana ta yi kusufi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya yi wa mutane sallah wa sallan nasa nasu ma'ahu mutane ma suke sallah tare da shi wannan ya da jami'a akai fa qama qiyaman dawilan sai manzan Allah ya tsayuwa mai tsawo hawan min suratul baqara gwargwadon a karanta suratul baqara gwargwadon a karanta suratul baqara fihi annal qira'a kanat sirra malaman da suka ce a asirce za a yi karatu suka ce wannan ita ce hujjarsu wannan yana a asirce aka karatu domin da bakara ya karanta bi zai ce sai ce kawai ya karanta bakara amma sai ce ya karanta ya dade a tsaye gwargwadon a karanta bakara kaga bai ji abin da aka karanta ba ce mun fahimta kala sun maraka a an ɗawilan da ya ƙara wannan karatu sai ya ruku a ruku ma mai tsawo sun marafa a rasa hominar ruku sai ɗago da kansa daga ruku maƙiyaman da ɗawilan sai sake tsayuwa mai tsawo ba huwa dunar ƙiyamin awwali amma ba ta kai tsayuwa farko ba sun maraka ruku'an sai sake ruku'u na biyu kenan ɗawilan shi ma mai tsawo ba huwa dunar da awwali amma bai kai wancan da farko ba sun masajada sai sujada sun makama kiyaman ɗawilan da ya dago daga sujjada sai ya sake tsayuwa mai tsawo wa huwa dunan kiyamin awwal amma ba ta kai ta farko ba sun maraka ruku'an ɗawilan sai ruku'u mai tsawo wa huwa dunan ruku'il awwal amma bai kai ruku'un farko ba sun marafa sai ya dago fa kama kiyaman ɗawilan ya sake tsayuwa mai tsawo wa huwa dunan kiyamin awwal amma ba ta kai tsayuwarsa ta farko ba sun maraka ruku'an dawilan sai ya sake ruku ruku mai tsawo ruku wa duna ruku la wala bai kai ruku'un farko ba sun masajada sai ya sujada sun man sarafa sai ya sallama sallah ko ya ƙara sallah wa qad tajallati shamsu rana ta bu faƙari sai manzan Allah ya ce inna shamsa wal kamara aya ni min ayatin lahi da rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin ubangiji la yaksifani li ahadin ba sa yin kusufi dan wani ya mutu wala li hayati ko rayuwar wani an haife shi fa idza ra'aytum zalika in kun ga haka fadhkurullaha ku ta ambatan Allah zikiri kenan ku ta ambatan Allah qalu ya rasulullahi sai suka ce ya manzon Allah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika haza suka ce ya manzan Allah lokacin da kake sallan nan mun ga ka miƙa hannu ka kamo wani abu menene ka kamo sun mara'aina ka ta ata sannan sai muka ga kuma ka jawo da baya kana tsaye inda kake kaɗansu kana sallah sai muka kayo baya me ka gani ko me ya faru faƙali sai manzan Allah ya ce in ni ra'ayatul jannata a wannan sallah da nake ina tsaye na ga aljanna Allah ya nuna mana aljanna Allah ya nuna mana aljanna yana tsaye yana sallan nan sai kawai aka aje mai aljanna a gaban sa sai yana kallon ta fatana waltu minha unqudan har naga 'ya'yan marmari na cikin gidan aljanna dabino ko mangwaro ko ma dai menene to da na gani sai na miƙa hannu in katso in ƙudan wannan ya za mu ce mashi nono nonon dabino ka san curi guda haka sai gani dabino a wuri guda haka da yawa ku a nono ake ce mashi ko tuta ko yawwa to tuta in ƙudan shi ne tuta to sai miƙa kamo tuta ta dabino ko ta wani daya daga cikin yayan itacen gina aljanna sai kuma bai kamo ba ya ce walau a kastuhu da na kamo shi na kawo muku shi nan duniya la'akaltun minhu ma baqiyatid duniya da kun ta cin shi har duniya ta tashi da zama abincin duniya gaba daya <laughs> da yana nan muna ta ci har yanzu kaga wannan ya wanda kaga da an kawo wannan dan tushe guda haka ya zo duniya ya ishi duniya abinci to na ga idan mutum ya shiga aljanna shi yasa aljanna ba a wa akwai food security a aljanna ba a wa sannan ga aminci ba insecurity to wannan hakan da sai ga yayi manzala ce da abin da ya so ya ce sai lokacin da ya jawo baya din ya ce wara aitun nara wuta na gani bayan an nuna mai aljanna kuma sai aka ce sai aka kawo wuta yana ganin wuta an aje mai sai yiwo baya shine bayan da sai ga yaro manzo Allah ce falan arakal yawmi manzaran qattu tun da nake ban taba ganin ganin da ban ji daɗinsa ba kamar wannan ganin da yau abinda manzan Allah ya gani a wuta wa ra'aytu akthara ahli hannisa manzo Allah ce naga mafi yawan yan wuta al-nisa’u’ mata ne mata ne ƙalu sai suka ce lima ya rasu lalla me yasa mata suka fi yawa a wuta ƙala da kufurihin na sai manzala ce saboda mutuncinsu a yak furna billahi sai suka sake tambayin manzan Allah suna butulce ma Allah ne ƙali sai manzan Allah ya ce wa ya furnal ashira suna butulce ma abokin zama al'ashiri shi ne azzawush miji ke na abokin zama wa ya furnal ihsana sannan suna butulce ma kyautatawa al'isan kyautatawa lau ahsanta ila ihdahunna manzala ce da za ka kyautata ma ɗayansu dahara tsawon lokaci shekara da shekaru kana kyautata mata kana kyautata mata sun mara kashe an sai ta ga wani abu ɗan kaɗan daga wurinka wanda bata ji daɗin shi ba wanda kai mata ba daidai ba manzala ya ce ƙalar sai ta ce mara aitu minka khairan ƙafucin da niki ban taɓa ganin alkhairanka ba wannan mutunci ne ko mene ne mutunci ne to manzala ya ce wannan mutuncin biyu mutunce wa miji mutunce ma kyautatawa shi ne abinda zai kai in mata da yawa mutar jihar Allah so haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara so kaga wannan yana daga cikin hadisai masu ban tsoro musamman ga iyayenmu mata kuma wannan yana da kyau ya zama izina ga su mu mata su kyautata zamantakewarsu da waɗanda Allah ta'ala ya haɗa su a matsayin mazajensu su yi bakin ƙoƙarin su wurin ganin kyautata musu kamar yadda shi ma mijin ake so ya kyautata mata shi ma ya mata ihsani shi ma karye mata mutunci zai ta ma karke mashi haka sannan wannan ɗabi'a lalle ya zama wajibi mata su nisance ta shine ɗabi'ar inkarin ihsanin da aka yi miki da nuna cewa ba a taɓa yi miki alkhairi ba da yawan mata suna da wannan ɗabi'a yawan mata suna da wannan ɗabi'a to Allah ya ba mu ikon gyara to a wannan hadisin shi ma mun ji yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayin wannan sallah ta kusufil qamar wai kusufi shams ko to yanzu anan mun ji ruku'u hudu ne ko ruku'u hudu ne a raka'a ta farko ruku'u biyu raka'a ta biyu ruku'u biyu ruku'u hudu kenan ko to sai mutum ya zo sai ya iske liman ya yi ruku'u na hudu na ƙarshe kun gane abin da nake nufi ya zo ya iske ana a ta ƙarshe a a ta ƙarshen ma bai samu ruku'un farko ba ruku'un na biyu ya samu kun gane abin da nake nufi to zai idan liman ya sallama ya zai mai da wannan sallata shi idan liman ya sallama ya zai mai da sallama da ake bin shi na ban gani za a yi harci da sai ya sallama kawai taliman <laughs> ya sallama sai ya sallama to raka a da bai samu ba da ruku ɗaya da bai samu ba a wannan raka a tafi a'a ni a na ce maka ya zu ya iske liman yana raka'a ta ƙarshe a raka'a ta ƙarshen ma ruku'u ɗaya ya samu kaga ai bai samu raka'a ta ɗaya ba bai samu ruku'u biyu ba a can a raka'a ta biyun ma ruku'u ɗaya ya samu hmm. wanda ya samu eh ya samu wanda ya samu ruku da na ƙarshe ne to wancan rukun da farkowa na wace yanzu eh, sai na ce ruku'un da ya rasa fa ai kaga shi raka'a ta biyu ya zo a raka'a ta biyun ma na ɗauka gudu a kai aibon banta ba kuka kamance ito <laughs> ah. za a yanzu ba a gaba ba <laughs> Nam ya kace a ai ba da mukaddara tunda mun san ba ita wace ba mu da dalilin za mu kaddara ta kamsu salawat Nam? kama <laughs> hmm. ya sa yanzu wannan ruku ɗin da ya samu ya samu raka'a daya to me kenan zai cika ya zai ciko ta ita raka'a daya ya ruku biyu ina mara kawai ta ji abin da ya ce Aka malamai suka ce idan ya samu ruku biyu ne a raka'a to amma idan ya samu ruku'u ɗayan to ya samu wancan ruku'u na farko don haka da a ce a raka'a ta farko ya zo amma bai samu ruku'u ɗaya ba to nan ba abin ma da zai rabu da an yi sallama shi ma sai ya sallama wannan ruku'u na biyu da ya samu ya jawo mai ruku'u na farko ɗin to haka idan ruku'u na biyu ya samu a raka'a ta ƙarshe to yanzu idan ya tashi ba zai rama ruku'un wanda ya samu ɗaya ba a ciki wancan raka a kawai ita zai rama guda biyu idan bai samu ruku'u ko ɗaya ba bai samu raka'a ko ɗaya ba kenan da aka zai maido raka'a biyu kowace zai mata ruku'un ta guda biyu mun gane haka malamai suka ce ake ramuwar ita sallar kusufi قال وحدثني عن مالك an yahya ibn sa'idin an amrata binti abdurrahman an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna yahudiyatan ja'at tas'aluha fa qalat a'adaki allah min adabil ƙabari. Fasalar aishatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu'adhabu an-nas fil quburihim فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آئبا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا ومر بين زهراني حجر ثم قام يسلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول sun marafa faƙama ƙiyaman ɗawilan da huwa dunar ƙiyamil awwali sun maraka ruku'an ɗawilan da huwa dunar ruku'il awwali sun marafa sun masajada, jada sun mansa rafa faƙala ma sha Allah an ya ƙula sun ma'amara hum an yace min azabil ƙabari imamu na maliku ya karɓi wannan hadisin a wurin malaminsa yahya ibn sa'id al'ansari shi kuma yahya ibn sa'id ya karɓo a wurin amrata binti abdurrahman an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta karɓo a wurin aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam An anna yahudiyatan cewa wata ba yahudiya ta shigo wajen aisha Allah ya ƙara mata yarda tas'aluha tana tambayarta tana neman abincin da za tana roƙoki tana roƙonta abincin da za ta ci da aisha ta ba ta abin da za ta ci faƙarar sai ce mata addu'a ta ce a azikin lahu azabin kabari Allah ya tsare ki daga azabar kabari Allah ya tsare ki daga azabar kabari to wannan sai abu ya dan daure ba Aisha kai azaba a kabari da haka da manzan Allah ya zo fasalat Aisha tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Aisha ta tambaye manzan Allah ayu azibun nasu fi quburihim da gaske ne za a yi mutane azaba a kabarinsu domin wata bai yahudiya ta zo sai ta yi addu'a ta ce a azikin lahun min azabil kabari dama ana wa mutane azaba a kabari ne kagan wannan yake yake nuna mana a lokacin aisha ba ta fahimci cewa za a yi mutane azaba a cikin kabarinsu ba da haka da manzan Allah ya zo sai ta tambaye manzan Allah faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce a'idan billahi min zalika muna roƙon Allah ya tsare mu daga haka sun ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ta ga dacin markaba shi kenan wannan abu sai ya wuce bayan wani lokaci da wata safiya sai manzan Allah ya hau abin hawansa ya fita to fitan nan da ya yi ba kasa faci shamsu sai rana ta yi kusufi fara ja a sai manzan Allah ya dawo buhan wajen walha haka wanda yana tun da safe aka yi abu to wurin karfe tara zuwa goma haka sai manzan Allah sai rana ta yi kusufi gari hasken rana ya tafi gari ya baki kir shi yasa can farko muka ce shi ba haushi sai yake cewa dare biyu domin idan abin ya faru in dai hasken ya janye gaba daya yadda kaga haka daren nan haka za a ga gari ya koma taurari sun fito gari ya yi duhu haka gari yake koma to da ta janyo da kuma hasken da kuma abin ya tafi sai gari kuma ya dawo da hasken shi wani lokaci ba a daɗe wani lokaci kuma akan daɗe a cikin wannan yanayi, ya danganta ga yanayin yadda abin yi to da manzan Allah ya dawo daidai wajen walha wa marra bayna zaharanayn hujr hujri yazo ya wuce ta gaban ɗakunan matansa sun makama yusalli sai ya shiga masallaci sai ya kabbara sallah wa qaman nasu wara'ahu mutane sai aka zo bayan su kuma sai aka kabbara sallah fa qama qiyaman dawilan sai manzon Allah ya tsayuwa mai tsawo summa raka'a ruku'an dawilan sai ya ruku'u mai tsawo summa rafa sai ya dago daga ruku'un nan fa qama qiyaman dawilan sai ya sake wata tsayuwar mai tsawo wa huwa dunal qiyamil awwal amma bata kai tsayuwarsa ta farko ba summa raka'a ruku'an dawilan sai ya sake ruku'u mai tsawo wa huwa ruku'in ruku'il awwal amma bai kai ruku'u a wancan na farko ba sun marafa sai ya dago daga ruku'un nan na biyu fasajada sai ya je ya sujada sun maƙama, bayan ya gama sujada biyu sai ya dago sai ƙara tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal qiyamil awwal amma bata kai tsayuwar da yayi a da ta farko ba summa raka'a ruku'an dawilan sai ya ruku nan ma ya tsayuwa ya ruku mai tsawo wa huwa dunal ruku'il awwal amma bai kai ruku'un farko ba summa rafa'a sai ya dago da kansa fa qama qiyaman dawilan sai sake tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal qiyam al-awwal amma bai kai tsayuwa farko ba a raka'a ta biyu kenan sun baraka ruku'an dawilan sai ruku'u mai tsawo wa huwa dunal ruku'il awwal amma bai kai ruku'un sa na farko ba sun marafa sai ya dago sun masajada sun mansarafa ya sujada biyu sai ya sallama bayan ya ƙare faƙala ma sha Allahu an ya sai ya faɗa abin da Allah ya so ya faɗa shi ne nasiha ko wa'azin da ya yi bayan an ƙare da ke sun ma'amarahun an yi ta'awwazu min azabil ƙabar sannan sai ya hore su a cikin abubuwan da ya faɗa musu cewa su nemi tsarin Allah daga azabar ƙabar su dinga addu'a suna roƙon Allah ya tsare su daga azaba a cikin ƙabar wannan hadisin kaga shi ma dai kamar ɗan uwansu na baya wanda muka karanta duk kaifiyar iri ɗaya ce fa'idar da za mu iya samu a cikin wannan hadisin shi ne yaushe ake yin ita wannan sallah ta kusufin rana domin kusufin ranar nan ana iya samun shi da safe kamar yadda a wannan hadisin aka same shi da safe ana iya samun shi da tsakiyar rana a daidai lokacin da ba ma a yin sallar lafira ana iya samun shi bayan la'asar bayan la'asar ko ba a sallar har rana ta faɗi to a wani lokaci ne in wannan abin ya faru ake yi a malikiya suna ganin ana yin shi ne idan lokacin da abin ya faru ya halatta a yi sallan nafila idan lokacin da abin ya faru ya halatta a yi sallan nafila to sai yi haka a malikiya bayan la'asar har zuwa faɗuwar rana in aka samu kusufi ba za a yi salla ba to ne za a yi sai a yi sauran abubuwan da hadisi ya zo kabbara zikiri addu'o'i sadaka mun gane amma idan ya faru da safi lokacin ana iya sallar lafila to sai kuma a shiga masallaci sai a yi waɗansu malamai kuma suna ganin ana iya yin wannan sallah a kowane lokaci har bayan la'asar ma damar dai an samu wannan abin ya faru to za a shiga masallaci a yi wannan sallar ko da bayan la'asar ko da bayan la'asar waɗansu malaman kuma suna ganin ana yin ta ne kawai kafin rana ce zawali da rana ta yi zawali ma shi kenan ba za a yi ta ba to amma kamar da na fara su a fahimtar malikiya suna kallon ana yin ta ne a lokacin da yake halitta a sallan nafila in ta faru a lokacin da baya halitta a sallar nafila ba za a yi ba suka ce domin sallar nafila ce sannan idan aka kabbara ta to ba za a yi sallama ba sai rana ta bu shi sa ake dogon karatu a ce. amma idan da a misali bisa kaddarawa duk a dogon karatun nan domin kaga abinda malamai suke cewa raka a farko din nan za a karanta fatiha a karanta bakara to a ta biyu sai a karanta fatiha malamin da suka ce ba a karanta fatiha kuma suka ce sai a karanta kamar ali imrana a ruku'u na uku wanda shi ne ruku'un farko a raka a ta biyu sai a karanta kamar sunatun nisa'i a na hudu sai a karanta ma'ida to kunga duk a gama wannan karatun mawayacin abu ne a ce jiranin nan mutum to amma bisa kaddara inda duk za a gama karatun nan gaba daya rana tunanin ba ta bude ba to yanzu liman zai yi sallama sai a sallama sallah idan aka sallama sallah ba tashi za a tafi ba sai a zauna a ci gaba da zikironi da addu'o'i da sauran abubuwan da hadisi ya faɗa mun gane idan ka ana cikin yi sai a gari ya yi haske to yanzu kuma liman sai ya datsa wannan karatu mai tsawo sai ya ɗauko waɗansu surori gajeru sai ya karanta sai a maza maza a iya sallan nan a yi sallama shi kenan kowa ya tashi ya kama gaban shi mun gane idan ana cikin yi sai ta buɗe to yanzu ba liman ba zai ce sai ya yi da wannan karatun ba sai ya datse ta ya karanta waɗansu surori masu wanda ba su ba su kai wadancan tsawo ba sai a yi sallama shi kenan an gama sallar kusufi na rana ko wata wannan shi ne abinda malamai suke cewa to amma idan aka samu kusufin wata idan wata ne ya yi kusufi abinda hausawa suke ce ma rana ta kama wata aka ake cewa ko sai a ce rana ta kama wata ko a ina ta kawo shi <laughs> to aka ake cewa to ina aka samu wannan aka samu kususul kamar kamar yadda na faɗa a can baya a mazhaban malikiya suna ganin wannan sallar ba za a yi ta ba za a zo masallaci a ce a jimbi ba sai dai kowane musulmi ya alwala a gidansa ya sallar nafila raka a biyu ba sai ya yi waɗannan ruku'in ba guda biyu ya karanta duk abin da Allah ya hore masa ya karanta in ya gama to sai ya zauna ya ta zikiri ya ta addu'o'i ya ta kabarbari har sai har sai wata ya fito haka mazhaban malikiya suke cewa amma akwai malaman da suna ganin koda wata ne yayi kusufin nan shi ma al'umma za ta fito a haɗu a sallah irin wanda aka yi dinnan wajen abin ga har sai watan nan ya buɗe shi ba wannan a takaice shine kaifiyar yadda ake ita wannan sallah ta kusufin rana ko kuma kusufin wata so idan abin ya faru kamar yadda muka faɗa a can baya yana da kyau al'umma a karta ruɗu a koma ma Allah mai girma da ɗaukaka wannan shine ne abin da Allah ta'ala ya shar'anta a je a yi waɗannan salloli a yi waɗannan ibadu a irin wannan lokacin kada turawan yamma ko kafiran yamma su janye tunaninmu daga wannan tsarin da musulunci domin su turawa abin suna maida shi abin kallo suna maida shi abin jin daɗi in ya faru wannan ne ya sanya ma idan aka ba da sanarwa aka ce za a yi kusufin wata ko za a yi kusufin rana Allah cikin hikimarsa in za a yi da wahala a ce ko ina an gani a duniya sai ga wani sashe na duniya ake gani wani sashe ba sa abin da ake ba to idan turawa suka ji a wurinsu ba za a gani ba sai suka ji a wuri ka za a gani sai su biya kuɗin jirgi sai wannan ƙasar inda za a gani wasu suna son su kalli abin lokacin da yake faruwa kwanakin baya an yi shi amma ba a gani a nan ba a amerika akwai jihohin da an gani a america na ga filiya kawai hasken na ɗaukewa sai aka dinga yi ana shewa wa ana jin daɗi abin ya zo abin ya zo to kaga kamar da muka yi bayani ai sababin abin da ke haifar da shi sababi ne guda biyu akwai sababi na shari'a akwai sababi na na ɗabi'ar halittar da Allah ta'ala ya halicci waɗannan halittu a kansu amma muna haɗa guda biyu shi kuma kahiri da ya kawai yake kallo mu a wajenmu mu musulmai eh Allah ya halicci da rana da wata da duniyar da muke ciki akan tsarin suna juji suna suna zagaya abin suna zagaya ko ya kamar da su malaman suke masu malaman falaki suke fada idan an samu kusufin rana shi ne wata ne ya shiga tsakanin duniya da namance yadda suke fada wani abu da kamar haka nan to wannan abin ilimi ne shi ne sababi alkauni idan duniya ta shiga tsakanin rana da wata ga abin da zai faru ko kuma idan wata ya shigo tsakanin duniya da rana ga abin da zai faru to wannan ilimi ne ya tabbatar da wannan kaga wannan sababi ne na yadda Allah ta'ala ya halicci waɗannan halittu nashi to amma bayan shi kuma akwai sababi na shari'a shi kuma sababi na shari'a shine abinda manzon Allah ya faɗa mana ba sa yi dan wani ya mutu ko an haifi wani sai dai ayoyi ne na Allah Allah yake turo ma duniya dan yi ma duniya gargadi cewa zunubi da sabon Allah yayi yawa to mutane su ji tsoron Allah su tuba su gyara to kaga mu musulmai biyun nan muke kallo bayan wancan to ko muna kallon zunuban mutane ne yayi yawa to shi kuma kahiri bai kallon wannan namu shi wancan kawai yake kallo shi sa sai ga yana sharholiya yana biki yana fati idan irin wannan abu ya faru amma musulmi zai ji tsoron Allah zai razana zai koma ma Allah ya sallah ya ci addu'a yana karatun alkur'ani yana zikin. to amma idan kun lura mu wancan abin na tura yana ɗan yin tasiri a kanmu saboda tsoron yana raguwa ko ba ku lura da wannan ba da idan aka ce an yi kusufin wata ai mutane ji suke kawai goma za a tashi duniya hankalin kowa ya tashi ai tsoro Nan da nan sai a ƙara kallon shi waɗansu ba kuka suke a ta kuka hankalin mutane bai kwanciya sai an ga watan nan ya hito amma yanzu sai a kusufin wata da yawan mutane ma ba su an yi ba sai dai da sai a ce musu an yi kusufi jiya amma su basu ma san an yi ba to na rana shi ne dai in yi baye da shi wannan galibi kowa zai gan shi na rana ya fi ban tsoro ya fi ban tsoro saboda za a kawai ana cikin ana cikin abin da sai ga gari ya yi to Allah ya shirya da na rana yaushe rabin da a yi shi a denan mu gani a kai shekara na na? to saboda na lokacin da aka yi shigo lokacin ya dade ya dade ya yi rabin awa ku ya yi rabin awa a ah, ya yi mutu ya dan zai kai lokacin da aka yi wannan kaga akwai turan da suka zo suka kwarai da gaske hannun ka zina akwai wanda suka zo hannun ka zina ko wanda suka zo to Allah ya shirya da mu so wannan kenan to ina ganin ana ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi ɗayan babin da zai magana akan kusufin sannan sai mu shiga babi na gaban sa insha Allah ta'ala abinda muka karanta ne dai Allah shi ba mu da wa alaikum salam na eh Mm. Eh. a rika eh. har sai a ban san wannan ba ban san wannan ba su abin kaga ita sallar dai manzo Allah raka'a biyu sai ya kawai ya yi ƙari ruku a kan kowace raka'a amma ita adadin kawai raka'a fi shi sa ko malaman da suka ce ta wata ɗin ba za a yi waccan kaifiyar ba suka ce a yi sallan nafila raka'a fi da an yi biyu shi kenan ba za a ce a yi ta yin biyu ba har sai abin ya fita in aka yi biyun nan ba ta fita ba to sai a zauna a ci gaba da waɗannan zikirori da addu'o'i da makamantansu har sai Allah ta'ala ya fitar da juriya daga wannan yanayi wannan shi ne abin da ban san wancan magana ba gaskiya kwanakin hmm. <laughs> wasu sallah yake eh, ina nufin ta fila ce yake ko ta farilla Eh, to ina za ku lokacin a wannan eh, inda yawwa bai dace ba kuskure ne kuskure ne sallan nafila wanda ita ya halatta mutum ya yi ta kan abin hawa saboda manzan Allah ma kan yi sallan nafila kan dabba amma sallar farilla manzan Allah bai yin ta kan dabba dole sai ya daya ya safka ya kalli alƙibla ya yi ta to haka nan a wannan zamani da mutum yana kan abin hawa babu laifi yana iya sallar lafiya amma sallar farilla sai an tsaya Allahumma sai dai idan mutum ya samu kanshi a wani yanayi misali shi yasa na tambaye ka ina za misali a ce za a tafi lagos ko wani tafiya wanda tafiyan nan za ta ciye muku lokutan sallan nan kuna cikin tafiya kuma ya zamanto a motar da ka hau babu tsarin a tsaya a yi sallah motar na ce ba ruwansu da sallah ko kuma saboda tsoro hanyoyinmu ba su da lafiya yanzu ku ji tsoron cewa yin kuka tsaya barayi suna ya tsaya su yi muku banna to kaga wannan baka samu damar da za ka fito kai sallar ba to irin wannan in ya faru ga mutum to babu laifi shi ma yana da alwala ya sallar farin da shi a cikin mota don kar lokacin sallar nan ya wuce to amma idan ba irin wannan yanayin ba mutum ya haƙuri a je garin da zai je ya fito ya sallar shi ko kuma sa direban su ya tsaya su fita su yi sallah sannan a dawo a cikin wani tafiya ka gane amma in ta nafila ce yana iya ko ba wannan yanayi ka fahimta ha a jirgi yana sallah ba da manta lokacin da za mu je aikin hajji sassan wurin karfe 4 da rabi na asuba jirgin mu zai tashi ka ganin alfijir bai keto ba ba da za ka yi sallah asuba sannan idan ka hau shirki, ka tafi to lokacin da za ka isa madina don mu madina ba muka sauka ba da ba lokacin da za ka isa kaga za ka ci awa hudu kaga karfe hudu biyar shida bakwai takwas na sahi to sai ya kara awa biyu don maka kuma don suna gaba mu da awa biyu kaga wajen goma za ka sauka to kaga yanzu ba za ka ce ka bari sai ka je san kai sallah asuba kare goma ba nan kuma duk ka ba za ka yi ba don lokacin ta bai ba in ka yi ma bace ba to kaga wannan sai muka shiga jirgi da mu muna daga muka ga lokacin alfijir ya to sai muka yi sallah cikin jirgi kana zaune kana sallar ka su lokacin da muka sauka sun kare goma ka daga kaya ka akwai wasu wanda ba su yi ba sai ga mutum ya kare goma ya shiga masallaci yana sallaci wani ga masallaci bai kake sai ya ce wai ta asuba yake to ta asuba kuma <laughs> to kaga idan an samu irin wannan lalurai babu laifi a yi cikin mota ko cikin jirgi ba Allah ya sa mu dace to a kira wa alaikum assalam na'am wurin wurin ne Eh. Hmm. Hmm. Hmm. amatahu baiwarsa ko baiwarsa bawan Allah ko baiwar Allah mana namiji ko mace Allah yana kishin bawansa namiji ya je ya zina ko kuma baiwar shi baiwar Allah ake nufi ta je ta zina to Allah yana kishin wannan eh kira sallama Allahu akbar Allahu akbar Allah الله dakata idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu dade a kuskuren mu kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kafin mai addu'a akwai wani bawan Allah daga cikin 'yan majalisa na tarayya house of reps kenan wanda ya fito daga nan jihar katsina mai wakiltar karamar hukumar bakori da Ɗanja, a majalisar tarayya ta najeriya to wannan bawan allah ya yi wani abu na ayaba wanda ba kasafai ake samun irin haka ɗin ba wato allah da ikonsa akwai wani ɗan majalisa wanda shi kuma ya fito daga kudancin najeriya daga can jihar ina kenan yana wakiltar aba aba aba north da aba south shi kuma a majalisa to wannan ɗan majalisa musulmi shi kuma wancan kirista ne to amma cikin ɗan zaman da suka yi din tun da yanzu ba su fi shekara guda da haɗuwa ba yana ta ma'amalantarsa yana masa kyakkyawar ɗabi'a yana nuna masa musulunci allah cikin ikonsa sai ga shi bawan allah da jiya ya karɓi musulunci kaga irin wannan shi ne abin da ake so daga wajen mutanenmu amma abin da zai baka mamaki waɗansu mutanenmu in sun je abuja kyamar da su musulmai ne suke sai ka ga mutum yana ɓoye addininsa ba ni mantawa akwai wani zuwa da muka yi majalisar nan a lokacin ko masallaci babu cikin majalisa a lokacin duk wani abu na addini ba a ganin shi ba a wurin alhamdulillah sanata ibrahim shekaru shi ma lokacin da ya je sanata zai ta kokari sai da a gina masallaci a ciki amma da ba masallaci to muna magana da wani cikin sai ce to ai shi wannan wurin kowa tashi ta hishe shi ake ya ce wani lokaci ma suna ciki wallahi ta haske da sallah ya ce mai addini wanda abin ya dama shi ne zai sanya alam a wayarsa ko a kwamfuta idan lokacin sallah ya sai ya je wayarsa ta kada to sai fita je sallah to kaga da yawan su haka suke so sai ya ga mutum ya je wurin nan ya zauna ba zai sallah a zahar ba zai la'asar ba sai ya dawo gida da zo ta kara'i wani ma kuma bai rama akwai wanda da sallah ta wuce shi to shi kenan in ya ta tare shi yana iya tara shi ma amma in dai ta wuce to ba ruwan su shi kenan ta wuce kenan ko a shiga mutum a zauna ko wannan ba ba sai an ce abuja ba ko nan jihar katsina akwai gwamnan da aka yi wanda shi ana mutum ba a tafiya sallah wani kwamishinan shi kuma dan sallah shi kuma da lokaci ya zai sallah to in zai ce sai ya nemi excuse da excellency zan je yi sallah sai ce je kawo shi kadai zai fito sai ya je yi sallah inda asar ta zo kuma zai sai gwamnati ya ce mashi kai daga yau ba sai ka nemi izini ba da lokacin sallah ya kawai fita kai mu mun gama mun je to kunga irin wannan abu ya faru a lokacin sardauna allah ya ji ɗansa sardauna yana firimiya na northern region shugaban wata ƙasa shugaban gambia a lokacin ziyara kawai ya zo najeriya ya zo ya yan kwanakinsa amma cikin ikon allah mutumin nan kafin ya ban najeriya sai da sardauna ya musulunta da shi shugaban ƙasa ya zo arnin shi ya koma ƙasarsa ya ce ya musulunta ya zo najeriya a musuluntar da shi wannan dauda jawara lokacin da ya zo david jawara sunan shi a nan sardone ya musuluntar da shi ya sa mai suna dauda kamar yadda jiya wannan bawan allah ya musuluntar da wannan mutunan ya zaɓi sunan abdulaziz to wannan ɗan majalisa gaskiya ya yi wa musulunci kyakkyawan wakilci Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya yawaita mana irinsu Allah ya taimaka mashi ya sauke nauyin da ke wuyansa shi kuma wannan da aka samu ƙari da shi kun san samun manyan mutane irin su karɓi musulunci a wurarensu ba ƙaramin nasara ba ne ba ga addinin musulunci da zai da kuma koma Allah kaɗai san iya mutane da zai iya shigowa da su addinin musulunci to muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka masa ya karfafi imaninsa duk da yanzu zai samu jarabawa amma in ya dage in Allah da zai tsallake wannan so muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka mashi ya kama mashi ya sa musuluncinsa ya inganci kuma ya sa musuluncinsa ya zama sanadiyya na musuluntar waɗansu da yawa sa musuluncinsa ya zama ɗaukaka ga addinin musulunci to sannan kamar yadda muka saba mukan yi addu'o'i to wanda za mu fara sanyawa a addu'a shi ma wani ne mai irin wannan akwai wani yaro wanda asalinsa ɗin jihar benue ne to ya karɓi musulunci shi ma a funtuwa yaron ya karɓi musulunci to bayan ya karɓi musulunci kamar iyayensa sun ɗan nuna damuwa ne ko na abu kamar haka nan da yana da 'yan matsaloli haka tare da mutanensa to amma dai alhamdulillah tun da yaron ya kai shekaru na taklifanci muna ganin babu wata matsala mu taimaka mu wannan yaro shi ma Allah ya karfafi imaninsa kuma Allah ta'ala ya sa iyayensa su fahimci musulunci su ma su musulunta matsalolin da yake dan fuskanta muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mai su ya kuma sanya mashi mafita a cikin makomarsa a wannan addini na musulunci da ya shigo Allah ta'ala ya karbabe shi Allah ya sa musulunci sa albarka waɗanda duk suka yi tsaye wajen taimaka masa da sa muna roƙon Allah ta'ala su ma ya taimaka musu Allah ta'ala ya karɓi aikin nan da suka yi ya ɗora a kan su to sannan addu'a ta biyu abinda da ya shafi halin tsaro wanda muke ciki wanda kullum mukan karanta a labarai waɗansu mu ji hanyoyi daban-daban cewa an shiga wuri kaza an yi kaza an shiga wuri kaza an yi kaza to na baya-bayan nan dai wanda ta'addancinsa ya bayyana shi ne a jihar Niger akwai wata local gama ana ce mata munye local government a cikin Niger state ne to a nan barayi sun shigo sun karkashe mutane kuma sun kawo mutane da yawa sun tafi da su daji wanda ana maganar sun tafi akalla da mutum 160 cikin daji kuma shi shugaban karamar hukumar an yi hira da shi a bbc ya gaya bbc cewa barayin nan sai da suka yi sama da awa takwas a cikin garin ba soja ba ɗan sanda ba ɗan civil defense ba kowa suka gama abinda za su yi na ta'addanci kuma suka ja suka tafi daji abinsu to muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da waɗannan bayi nasa wanda haka kama Allah ya sanya su su mafita ya kubutar da su ya dawo da su zuwa ga dangin cikin aminci duk wanda aka kama Allah muna roƙonka ka kubutar da shi ka sanya mai mafita garuruwan mu da waɗannan mutane suka addaba Allah ka yaye musu halin da suke ciki Allah ka maido musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinsu. Allah ka zaunar da su lafiya ka zaunar da mu lafiya ga baki daya masu yin wannan aiki da ta'addanci ya ubangiji bayan ka ne Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka raba ka kare mu daga sharrin su da kuma ta'addancin su Allah ka amintar da mu a ko'ina a kowane lokaci ya ubangiji sannan addu'a ta uku akan abin da ya shafi halin rayuwa yadda kullum abubuwa sai ƙara tsawala suke abubuwa sai ƙara musamman kayan abinci kayan abinci da sauran kayan masarufi wanda abin yana da ban tsoro kwarai da gaske inda haka al'amura za su gaba da tafiya domin abincin talaka shi kansa yanzu yana neman ya gagare shi masara gero dawa ba da su ne abincin talaka ko shinkafa wannan dama sai ne kuɗi yanzu masarai ciya ciyan masara yanzu ita ta kai naira nawa dubu ɗaya da nawa an ce ta ɗan saukowa na ne to kaga na zo yawa ta ɗan saukowa eh eh an ce an nan samu ragin naira hamsin na? <laughs> to kaga masara na bera dubu biyu gero shi ba ka dubu biyu ko? na? da kai ba? to to kaga talaka yana sayan masara naira dubu biyu wani a gidansa a rana ana ya cintiya uku kaga dubu shidda nan. a dubu shidda nan kuma haiba masara kawai za a dawa a ciwa za a sai magi za a sai kaza za a sai kaza nan wata dubu biyu na iya tafiya kuma kaga dubu nawa kenan dubu takwas a rana guda ke nan. a cikin kwana goma dubu tamanin kake magana a cikin kwana ashirin kana magana 160 a cikin kwaya 30 kana magana naira 240 kwata miliyan kwata miliyan to kaga a rayuwa wannan abinci kawai kenan ba a maganar sabulun wanka ba ba a yi maganar sabulun wanki ba ba a maganar magani in rashin lafiya ta shigo ba duk baya magana waɗannan ba to wannan yanayi da muke ciki yanayi ne mai wahala domin ɗan adam da kake gani Allah subhanahu wata'ala da ya halicce shi ya halicce shi sai ya ci abinci yake iya rayuwa duk inda ɗan adam ya zauna bai da abincin da zai ci to ɗan adam yana cikin matsala yana cikin fitina to wannan shine halin da talakawan ƙasa suke ciki shi ne halin da talakawa suke ciki na? yi <laughs> ba da sai mai <laughs> shi mina mawai nawa yake yanzu? dubu talatin allah sai wa ce a najeriya ne kawai za a yi haka su yan federal nawa ne nasu nawa a kara muku su an sa shi faletin zuwa to Allah muna roƙonka Allah ka azurta mu Allah ka yaye mana wannan talauci wannan tashin farashin abinci Allah ka sabkan mana da shi Allah ka sabkan mana da shi yadda talakawa za su iya rayuwa cikin cikin sauki sannan kuma hukumomi wajibi ne su duba su ga hanyoyin da za su taimaka ma al'umma da a iya rayuwa cikin sauƙi ba ya tashar holiya ba yanzu ana magana an cika shekara ɗaya to yanzu kuɗin da za a kashe wajen bukukuwa na murna an yi shekara ɗaya sai ga da wani abin ba aka yi wanda zai taimaka ma talakawa da ƙila ɗan samu sauƙi to muna roƙon muna kira lalle ya kamata duk wani shugaba wanda Allah ta'ala ya ɗora mu amanar talakawa ya san faga halin da talaka yake rayuwa talaka yau a najeriya yana rayuwa cikin yunwa yana tashi cikin yunwa da yawan talakawa a yau ba sa iya ɗaukar nauyin rayuwarsu abincin da za su ci ma bai ya gagare su balle sauran al'amura na rayuwa da aka shugabanni tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni don allah ku tausaya ba al'umman ku tausaya ba al'umman nan ku yi abin da zai kawo sauƙi a rayuwar mutane ku yi abin da zai kawo sauƙi a rayuwar mutane mutane su gaba da rayuwa kun san hanyoyin da za ku duk ba magana a zo a bada wani tallafi ba ne ba abin da ya wuce tallafi a duba a ga waɗanne abubuwa ne za a yi a taimaki talakawa talakawa su samu sauƙin rayuwa muna fatan allah ta'ala ya ba ku ikon yin haka da sannan addu'a ta ƙarshe akwai wani bawan Allah da ya ce mu taimaka mu saka shi cikin addu'a shi ma hali ne na rayuwa to muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu mafita ya kuma kubutar da shi daga halin da yake ciki dukkaninmu baki ɗayanmu Allah ka san mu bukatocinmu Allah ka biya mana bukatocinmu da alkhairi ga baki ɗaya ka yalwata mana ya ubangiji ka sauƙaƙa mana al'amuran rayuwar nan ka ba mu ikon yin rayuwa cikin sauƙi ya ubangiji rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin